eet en gedrink het. Hy het ons toe opdracht gegee om aan allemaal te verkondig en te getuig dat dit hij is wat dier God beskik is om rechter oor allemaal te wees, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom gloe, vergeving van sondes dier sy naam ontvang. Terwijl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op allemaal gekomen wat sy boodskap gehoor het. Die Joodse geloviges wat saam met Petrus gekomen het, was verbaasd dat die Heilige Gees ook op nie hoorde as geskenk uitgestort is. Hulle het geen twijfel daarover gehad nie, want hulle het hulle ongewone tale hoor praat, en hulle Godse grootheid besing. Petrus het toegesê, we kan verinder dat hulle met water gedoop word nou dat hulle net soos ons die Heilige Gees ontvang het. Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jezus Christus gedoop word. Daarna het hulle omgevra om een paar daar daar te blijven.